บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ดเซปตินสเดชิมต์เวียนัสต้องการ อยากกูโนเรตคุณอยากทำอะไร Ko ยูส n o ร i ต e อยากเล่นฟุตบอลไหม Ar norite žaisti futbolą? คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหม Ar norite aplankyti draugus? ต้องการ อยาก Norite ดิฉันไม่อยากมาสาย Aš nenoriu vėluoti. ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น Aš nenoriu ten eiti. ดิฉันต้องการกลับบ้าน Aš noriu eiti namo. ดิฉันต้องการอยู่บ้าน Aš noriu būti likti namie. ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว Aš noriu būti vienas viena. คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม Ar nori likti čia? คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม Ar nori valgyti čia? คุณอยากนอนที่นี่ไหม Ar nori miegoti čia? คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ Ar jūs norite rytoj išvažiuoti? คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ Ar jūs norite pasilikti iki rytojaus? คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ Ar jūs norite rytoj apmokėti sąskaitą? คุณอยากไปดิสโก้ไหม Ar norite discoteca? คุณอยากไปดูหนังไหม Ar norite į kiną? คุณอยากไปร้านกาแฟไหม Ar norite į kavinę?